Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis Svētais Marks. Jēzus atnāca uz savu dzimtu novadu, un viņa mācekļi sekoja viņam. Kad pienāca sabats, viņš sinagoga sāka mācīt. Bet daudzi klausītāji brīnījās sacīdami, no nu, kurienes tas viņam, un kas tā par gudrību, kurā viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek ar viņu rokām. Vai tad viņš nav galtnieks, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmeņa brālis? Un vai tad viņa māsas nav šeit ar mums, un viņi ieļaunojas no viņa? Bet Jēzus viņam sacīja, nekur pravietis nav bez cieņas, kā tikai izņemot savu tēviju, savus radus un savu namu. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, tikai nedaudziem slimniekiem uzlicis rokas, viņš tos izdziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Pēc tam viņš aizgāja uz apkārtējiem ciemiemiem un mācīja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pie Kristu šodien mēs pārdomājam par Kristus sekošanas ceļu, par to, kā šis ceļš ir, ir e, ļoti sarežģīts un ka šis ceļš, šis ceļš prasa no mums ļoti tādu lielu ticības briedumu kā šeit arī vairākas reizes runājam, ka ir, ir ļoti bīstami domāt, ka Kristus sekošanas ceļš ir saistīts ar tādu vieglumu, ka tas ir kaut kas tāds viegls ceļš, ērts, ka tas neko no manis neprasa. Bet šodien, eh, sevišķi pirmais lasījums, vēstule ebrejiem, mums autors liek pārdomāt par dažām ļoti tādām svarīgām lietām. Mēs noteikti nu, šādi tad esam saskarušies ar, tādam, ar tādu situāciju, kad, kad liekas, ka Dievs neuzklausa manas lūgšanas. Ne, vai arī vispār kaut kā man tā lūkšana liekas tāda tik ļoti sarežģīta, ka es nezinu, kā, kā to darīt. Un arī es cenšos būt labs, cenšos būt kārtīgs kristietis, kārtīgs katolis. Es nāku, es lūdzos, es eju uz misēm, es eju uz grēksodzi. Es nezinu, piekalpoju pie altāra vai dziedu korī, vai vispār es esmu priestris vai klostra cilvēks. Nu, liekas, ka nu, kaut bišķīt, tad Dievs varētu mani uzklausīt. Nu, kaut, kaut nezinu, kaut kaut svētkos es tā lūdzu vienu, otru, trešo, bet man nekas nenotiek. Un tad ir tāds kārdinājums, nu, ai, nu, ja nevajag tad. Ne, neklausītu mani, nu, tad es nelūkšu neko. Bet šodien tas, tas lasījums mums dod arī atbildi. Viņš dod atbildi. Patiesībā pats pats sākums jau tāds ļoti spēcīgs. Jūs vēl neesat pretojušies līdz asinīm, Jūs vēl neesat pretojušies līdz asinīm cīnīdamies ar grēku. Un esat aizmirsuši, kas jums, kā dēliem nu, un meitām, ir sacīts: Mans dēls nenieva kunga pārmācību un nepagursti. Kad viņš tevi norāja, tāpēc ka to, kuru Dievs mīl, viņš arī soda. Nē, tā, mēs tur redzam arī līdzīgas lietas no viņa no ģimenēm, no audzināšanas darba. Nu, katram no mums ir pieredze ar savu ģimeni, ar tēvu. Nu, citreiz, kā mēs varam atcerēties, ka citreiz tēvs vai vispār vecāki var likties tādi netaisnīgi, nu, kad mēs bijām maziņi, mēs tā to redzējām. Ka liekas, ka ļoti stingri, ka ļoti prasīgi, bet taču ar gadiem, ne, ar gadiem, ar pieredzi, Mēs apzināmies, cik tas ir vērtīgi, cik tas bija svarīgi, cik tas bija nepieciešams. Un bēda mums, ja mēs to bērnību pavadījām tādā nu, visatļautība, ka es visu varu, visu, ko, ko gribu, visu saņēmu, tad es nu, trūkst man tas, tas audzināšanas, tā brieduma. Tā kā brīžos, kad mēs jūtamies kaut kādi atstāti vai neuzklausīti, vai kaut kā mums liekas, ka Dievs mani, eh, mani pārmāca, tad atcerēsimies šos vārdus, ka tu esi viņa dēls, tu esi viņa meita, un tevi viņš mīl, un tāpēc viņš tevi māca, viņš tevi audzina, viņš, viņš grib panākt, lai, lai tu saprastu kaut ko vairāk, nevis kā es gribu un man vajag. Un neskatoties uz to visu, autors turpina, ka malatas, ka, ka, ka citreiz tas Dievs mani neuzklausa. Tad viņš vēl saka, centieties pēc miera ar visiem un pēc svētumā. Ne, tas ir tas arī e, nu, tā, tas krusts. Ka viena lieta, ka tu kaut kā citreiz jūti tādu atstātību no dieva, tad tev vēl vajag domāt par to, lai, lai būtu mierā ar citiem. Tev vēl vajag censties pēc svētuma, bez kura kungu neviens neredzēs. Vēl nevar pazaudēt dieva žēlastību Tas ir vesels tāds, tāds darbs. Pārdomāsim, mīļie, šo un tādos grūtību brīžos, tad, kad ir kāda ticības, ticības krīze vai vispār kaut kā neiet, nu, kaut kā grūti viss. Tad atcerēsimies šos vārdus, ka to, kuru Dievs mīl, Viņš arī soda. Atā. To, kuru Viņš mīl, Viņš arī soda un per katru kuru pieņem par dēlu. Nu, lai mums ir tāds kārtīgs pēriens no Dieva, lai mums tas ir un lai mēs no tā nebaidamies. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.